ngallam waɗaali fala uksimu yondiri bi safaqi safa ɓuuri ndin manam mboɗeeri ndin tuma nde nangen mutoyi ndin mboɗeeri wonayndi ɗon ka hirnange ma ɗum nde himɓe fuɗa kadi mboɗeeri wonayndi ka funnange ka ngallo wondiri ɗum ɗo